أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه هداة الحق ونجوم سماء العرفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك Näme? Biz kän aýtýak, ýöne her süride wagyzlaryň arasynda birnäçe jeleseden bir tekrar etjek şuny. Bir hedefimiz belli bolmaly. Her iş etjek bolsa bir adam bir hedef bilen etýär. Bir iş ýeke bir hedef bolsa, ol işiň netijesli bolmaýar, ol işde bir haýry bereket de bolmaýar. Şu işde hatmen baýat her iş, dünýewi iş bolsun, ukrawi iş bolsun bir hedef bolmaly. Indi men Hedefim aýa halysmy? Menike gelýän ştady gürrüň berýän size. Aýa Ahun bir zat bilýä diýdirmeden çürim, Ahun gürrüň berýä diýdirmeden çürim, ýa şuňa meňzeş gulasa men wezipemi boýnumdan sowýan diýmeden çürim, gelip ştady gürrüň berýänmi size? Ýa hedefim pagat halys Allah üçin, şu Allahyň bendeleri Ýöne aýa siz geleňizde ştak hä falany tafsire barýa diýdirmeden çürimmi? Ýa-da halys men ştak geleýin, Allahyň aýdan sözlerini öwreneýin, şoňa amel edeýin, şoňa görä-de şu ýoldan ýörüp-de ahyratda bir hoşbagt bolaýyn, dünýämde ahyratym bejereýin diýip, şo niýet bilenmi? Äwwelki zat bize buýrulan zat yhlas. Niýetiňi halyslamak yhlas diýeni. Yhlas diýeni her zatda niýetiň halys bolmak. Adamlara kökezeýin, adamlara eşitdireýin, adamlaryň aýdan sözüni eşidip men hoş bolaýyn, ýok bu zatla däl. Ýa falany barýa menne baraýyn, bu zatla däl. Niýetim her iş etsem, fakat halys Hudaýy razy etmek bolmaly. Hudaý menden razy bolsun diýip, Şu niýet bilen gelmeli, ewe. Hemmämiz inşallah ýüreklerimizde aňyr baş niýetimiz şodur. Biz elese Sure-i Hamd'in Ihdina sıratal mustaqim diýen aýatynyň terjimesini tefsirini aýdyp berjek inşallah. Ihdina sıratal mustaqim. Geçen derste aýtdyk, iyyaka na'budu we iyyaka nestaîn. Eger Hudaýa sen ibadet etjek, biz hak ýolda bolmaly. Hudaýa ibadet etýän adam hak ýolda bolýar. Ha sen ibadet diýip, o senden kömek dileýek. Senden kömek dileýek. Ha indi biz jelesede ihdine sıratal mustaqim. Ebar Hudaýa bizi şu ýanky ýolla. E, ýanky niýetimiz halys bolmaly diýenmi şaha. Bir ýanky ýol ýeke biz şoňa girip durup, sana ibadet etjek, senden kömek dileýek. Bizi şu ýoldan aýyrma wer. Şu ýolda biz gaýym sabyt sakla wer. Ihdine sıratal mustaqim şi. Allah Tagala aýdypdy o hadisi gussyda, Men bendäm iyyake na'budu we iyyake nesta'in diýip aýdanda, ýa-da musulman bende şuny aýdanda, Allah aýtýar, "Bu men bilen bendämiň arasynda, mundan soňra bendäm näme dilese, men şoňa şon berer." Sen indi näme diläp otyň? Ihdina siratal mustaqim. Ebar Hudaýa, meni şu ýoldan aýyrma wer. Şu hak ýoldan aýyrma we bir ynsanyň, bir musulmanyň ulakan sermaýasy, ulakan sermaýasy o näçe müň dollar pul dä, ha bu wagt dollaryň gyýmaty oýnap dur, o dä. Ynsanyň ulakan sermaýasy ulakan öý dä. Ynsanyň ulakan sermaýasy enwa aksam reňgi iýmeli zatlar dä. Ýa enwa aksam mode ruz egin başlar dä ynsanyň sermaýasy. Ynsanyň sermaýasy şu ýüregindäki bolan iman, etegad, bir hak dine etegady, imany bolmaklyk şu ynsanyň ulakan sermaýasy. Şu sermaýa näme etýär ynsany? Bu dünýäsinde hoş etýär, ahyret, bu dünýä bir azajyk. Sen bir 10 neýga ýaşan ýana kamala bu dünýä ýaşanda, sen nagat ýaşadyň, Bes bu dünýä ezafa zat dä, bu dünýä biz bir bil baglar ýanaklar dä, sökümi dä ýok, ahyr hemmämiz ölmeli. Şun bolsun, erti bolsun, 10 ýyldan bolsun, halaza 60 ýyldan bolsun, ahyrda hemmämiz ölmeli biziň. Bir bellije bir zat, bir bellije gurrun, men tagyza gurrun, hiç bir üstünde şek ýok zat. Häşi fani dünýä tamam bolýar. Hemmämiziň de etigadymyz we bir hesap kitaby ba. Şol hesap kitap bolmasa, bu dünýädäki zulm edelle, bu dünýäki zulm bolalla, bulaň haky näme bolmaly? Hemme hiç bolup gitmelimi? Kasatmen bir hesap kitaby ba. Şu etiqad etýän adamla, iman etýän adamla, ibadat etýän adamla, dünýäden geçýän adamla, şolaryň hemmesine näme? E, bir sogaby bolmaly, bir günähi bolmaly, insanlar bir hesaba çekilmeli, bas ahireti ba. Bir hesap kitaby ba. Ynsanyň imany şu ahyret indi oňa tükenme ýok-a. Awvel aýtdyk. O taýda Meýdany mahşar tamam ynsanlar üýşen ýer hesap kitapdan çyryň. Meýdany mahşar bir dere ýanak, bir e, beýik ýer ýanak, gapdalynda bir dere bar. Aklanda bir dere bar, a şuň aňyrsynda şu meýdany mahşardan bir inçejik gyllan inçe gylyçdan kesgi bir däne köpri çekildi dogry behişdiň gapysyna barýar şo. Her rowaýatlarda şeýtdirip aýtýar. Hop indi şo etegi jähennem şoň. Etegi garaňkyp duran bir ot ýanyp duran bir tütelap duran bir jähennem şo. Hop indi şo poluň üstünden geçip gitmeli şu taýda. Indi biziň gerek ýerimiz jagaz ýer, meýdany mahşaryň gyrajygy lebe-pärtgah. Şo tak ölüm diýen zady meýdany mahşarda hesap-kitapdan soňram, ölüm diýen zady elp ýele diýe eýne bir goýun ýanyk damagyny çal ýele tamam et ýele ölümi. Indi ýany ölüm ýok. Hiç ölmeklik diýen zat ýok. Sen behişde girseňde ölmek ýok saňa, o Hudaý saklaýan jähennemede girilse onda da ölmek ýok. Tamam boldy o sada. Hop, indi ebedi bir zat. Ebedi bir zat. Şondan üçin insanyň imany iň ulakan sermaýasy diýilýän şu. Sen imanyň etigadyň şu ýerde taýyn etýä, behişde girmelim, jahannama girmelim. Indi sen şu ýerde eger şu dünýäde şu imanyňy saklap bilen bolsaň, onda şu ýerde sen hoşbagt bolan adam. Ebedi indi hoşbagt ýedi ýaşajak adam. Ýöne imany eger bir adam Hudaý saklasyn dogry saklap bilmedik bolsa, entek bir zada aýagy taýyp, entek bir zatda imanyny satan bolsa, imany bilen malynyň jaýy üýtgän bolsa, äwel aýtdykmy aýtmadykmy adamyň imanyň jaýy ýürek, kalp. Malyň jaýy kalbyň üstüjiginde bir jübi goýulýar, şo jübi. Ozan bilen jaýy üýtgese, mal gelip kalbe girse imanyň ýerine, iman ne gelip jübä girse, adam aň satjak imany sat ýoga berýär. Şol jübdäki zat eýem el zadynda alyp da onu berip duň da oňa muňa. Ozan gelýän näme diýe bir azajyk resmeden çürim, azajyk rebadan çürim, bir azajyk hoşlukdan çürim, on berýär. Harc etdi imanyny. Jübdäki zat harc edilýär. Ýürekdäki zat ýöne harc edilýän zat da. Adam ýürekdäki zatdan sürem hemme zatdan geçýär. Ýürekdäki zat hemme zatdan arzyş käm bolýar. Ýokudan da geçýär, hoşlukdan da geçýär, asaýyşyndan geçýär. Bir jowan oglan bir gyzyň ýüzünde nagadar işler etýär. Biziň öňki orap alamyz, olam alamyz, mysal uranda şon mysal urýarlar. Bir jowan oglan bir gyza fikredende, fakat bir gyza fikredende, bir fani, Mowjuda pikir eden ne, ukudan ne geçýär, iýip-içgiden ne geçýär, eje-atasyndan ne geçýär, hemme zatdan geçýär. Indi Hudaý baky, fena ýok, ölmek ýok, gitmek ýok, tamam bolma ýok. Şu Hudaýa bir adam indi şu imany bolsa, ýani yşky bolsa diýilha. Iman diýen yşka. Hudaýy yşk bilen söýmek. Şu adam indi Hudaýa eger ýüreginde iman etigaty bolsa, Şu adam näme? Hemme zatdan geçýär ondan sürem. Indi gelip imanyny harç etmeýär. Näme diýip şol jübsünde däha o. Jübsünde bolan halatyny harç etdi. Pes insanyň ulukan sermaýasy imany diýilýän şu. Iman taýyn etýär sen hoşbagtmy betbagtmy. Şu iman saklamadan sürem biz Hudaýdan dilek, eý bar Hudaýa biziň imanymyzy salym sakla wer. Ahyr demde bizi Imanly geçirewer, imanymyz tagaman geçirewer. Biz o taýda betbagt edama diýip şu dogan edilýär. Ihdine sıratal mustaqim. Ey bar Hudaýa bizi şu hak ýoldan gyşartma wer. Şu hak ýolda sabit sakla wer diýip aýtdyň. Her ibadetten soňra doga etmeklik bir şer'i gaýda. Namazdan soňra doga etjek. Garalydan soňra Allahumma Rabbana e, laka sumt we bika amant. E, Şunýanak bir dogasy bar, elbetde bu wagtda ýyk ýadymda düşmändi. Şu dogany edilýär aralydan soňra agzyň açmakan. Her ibadet bolsun, ýerinden bir doga edilýär. Hatda agar şu doga, ebar Hudaýa şu eden ibadatymy kabul edewer. Şu eden ybadatyň kabul edewor. Şu dogany edil ýatda gal. Ylym okýaňda soňram haýyr-doga edilýär. Ýaşynýana hatda şu jereste tafsirlerden soňram haýyr-doga edilýär. Her ybadat ýeke bolsun, yzynda bir ybadat, bir doga ba. Bu bir gaýda ýeşerý. Hop, geçen jereste aýtdyk, iýaka na'budu. Ebar Hudaýa faqat seni ybadat etýär. Faqat sana bendelik etýär. Dünýä bendelik etmejek, mala bendelik etmejek, oň yzyna düşüp, oň bendesi bolup gezmejek, guly bolup gezmejek. E bar Hudaýa falan reisiň, falan şahsyýetiň e, bendesi guly bolup gezmejek. Şu möhüm zatdyr ha. E bar Hudaýa falan şahsyýetiň bendesi bolup gezmejek, guly bolup gezmejek, hyzmatynda gezjek. Hyzmat etmeli, işlemeli, zähmet çekmeli. Bir şahsyň eline işlemeli, çörek iýmeli. Ýöne bendelik etmeli-dä, gulluk etmeli-dä. O bir kep aýtsa, Hudaýyň-da bir kep aýdany bolsa, oň kepini men şuň elinden çörek iýenmika diýip, Hudaýyň kepinden ýokary tutmaly-dä. Bir ýerde saňa bir diniň aleýhine, diniň tersine bir zady buýursa, arwabyň bolsun, sahypkaryň bolsun, bu zady indi gelip Hudaýyň aýdan zadyndan üstün tutmaly-dä ony. Şonda sen oňa bendelik edeňak. Ýa bir zenana zenana bolup biriniň öýüne barýa, adamsy eger gelip şuna halas şerg bir zat buýursa, hatda men seni talak bererin diýip aýtsa-da, öýde hak ýok. Hudaýyň kepiniň üstüne her kim keplesin, oň hukmy Hudaýyň hukmundan ýokarda. Şoň Hudaýyň hukmy hem hukmlardan ýokary. Olam kän Şunýanlyk jamiämizde şu muşkelleriň biri. Zenana adamy maňa diýip falan jüreýiň maş geýmeseň seni kowaryn diýe. Hä men diýe falan e, ýoldaşlarymyň ýanyna abraýym ma? Men bir zenanam emruzi bolmaly. Falan jüreýiň maş geýmeli, men olardan kem götürmelilä. Şeý diýip aýtdy diýe. Ýa falan jüre araýyş etmeli sen. Sen şu araýyş etmeseň men derdime degmeýin, ýoldaşlarymyň öňünde men serepkendet diýen. Hä şular ýanak bir ters teleke zatlar aýtsa aslan diýen edilmelä. O erkek adam tagfirleň ýarysy aýtýarlar meselem zenanaň kiçi hudaýy diýele, kiçi hudaýy diýen meselem näme diýse diýen etmeli diýe o şer'i taýda. Her ýerde şerigat bilen muwafyk bir kep aýtsa, şu kep aýtýan kepi şerigat bilen dur çykýan bolsa, şo ýüzde diýenini etmeli. Aslan oň haky ýok, oňa etiraz etmäne. Ýöne şerigaty ters bolandan soňram, aslan haky ýok oň diýenini etmäne. Hatda Allah Taala aýtýar, Kuranyň içinde Maňa Hudaý diýip tutuň meni, ybadat ediň, yzy ýandan näme diýýär, Ejataňyza ýagşylyk ediň diýýär. Ejataňyzyň sözünden çykmaň diýýär. Ejataňyza üfde diýmäň diýýär. Saňa bir ýumuş buýranda ejataňa üfde diýme diýýär. Ýöne şu sada ýene şuňa aýdylýar, Hudaý öz ybadatiniň yzy ýanyna ejata diýen etmekle getirdi. Onda-da ejataň ýene saňa bir Iýýäke nabudu diýdik, ybadat etdik. Gulluk etdik, bendelik etdik, diýen jüreti bolduk. Yzyndan kömek isledik, eý bar Hudaýa, şu ybadatdan bizi sowutmawr, aýyrmawr. Mesjide gatnap bilen, entek biri bilen aram degip, bir zat bolup, azançydan, ymamdan, bir zatdan gyn görüp, mesjitden galmaýyn. Ýaşyňa meňzesem hala bir Zamede ýaşap dön meniň sakgal goýup durun jowam bolup, hem meňe biri gelip daýy sen näme gaýnataň aýrylym diýende, men eýýäm ony öküläpdi sakgalym şişdi etmäýin. Ýa her zat bolsun bir jelesi täpsirlere zatlara gelip dön, a biri maňa gül ýe diýip entek bir zadyň üstünde bir jeleselerden galmaýyn. Ýa ýoldaşlar men maskarat ýe diýip munýak ýerden galmaýyn. Sen indi meň başyma eba ol gün ogrullaň bir aýdyp otyşyny. muamele edemizde dogry işlejek bolýak diýýär. Dogry işlejek bolýak. Hop geldik, selef berdik diýýär. Selef hop berende indi sen bugdy almaly tarapdan. Bugdy raýyşda biziň mentabamyzda. Bugdy almaly sen tarapdan. Pul nap bilmeýän ki. Olam maňa aýtdy diýýär sen pul nala diýdi. Men bugdaýym ýok, bugdaý berjekkä sen pul bereýin. Hesabyňa dokuýaýyn. Ondan aljakka, haram, bolmaýa. Ýa sen pul almasaň bolmaýa, sen de meň başym indi halal iýen syradyňmy? Hä, şu kefi aýtdy diýip-de, eýýäm sen gidip oň kefine yzyna düşübermeli-dä. Bu-da şeýtanyň duzaklary. Şu adamlar şu kepleri aýtýarlar, sen imtihanda. Her saniýe, her lahzada imtihanda sen. O taýda sen gelip-de şeýtanyň duzagyna düşüp-de, o jagaz bolup beren günüňden bolamaly-dä. Ýa müşrik bolar, muň bir gürrüňi ýok. A bir adam hamala namaz okydy, musulman bolup, indi tawessül etdi, şirk bolup, ýok muň ýana gürrüň. Aslan e, islamda Ähli sünnet we jemaatyň e, e, etigadatynda muň ýana bir gaýda ýok. Bir adam gelip bir zamanda hem musulman hem kafir bolsun, ýok, ýok. Hem iki däne ters zat bula. Bir ýerde üýşmeýär bula. Ahyr roban iki däne meňzeş gotbuny bir-birine tutaňda, bes etdi birini. Ha, bir üýşmeýär bir ýerde. Bu zat bir istiwa pikir. Ki bir adam owa tefessül etdi, oňa müşrik diýip ýaşyna meňzeş. E, Akitdi ziýaratgada bir zat öldürdi, oňa müşrik diýip, ýok, o bir istiwa pikir. Beýle pikirler edamylla. Bes izhary tawhid etdi bir adam. Birde şu gaýda möhüm gaýdaň biri Peygamber salam aýtýar. Bir musulman adam öz musulman doganyna eger kafir diýip aýtsa, sen kafir diýip aýtsa, şu taýda şuň aýdan kefi gider asmana, ýere aýlanar, tamam ýerlere aýlanar, şu adama garşy barar, eger şu adam kafir bolsa, onda bu adam şuň kafirliginden habar beripdir. Ýok, eger şu adam kafyr bolmasa, ýaňja hamala bir wagt namazyny okaýan bolsa, namazyň içinde ettehiýat okulýar. Ettehiýat okulanda eşhedü en la ilahe illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh. Şahadeteyn, şahadeteyn aýdanda bir adam musulman bolýar. Bas ol adam eger kafir bolmasa, öwrülip özi kafir bolýar diýip ol adamyň. Hudaý saklasyn, bir adam jürat edip bir kefe agzyna alar ýanakda. Habyr boldy saňa näme? Ertäki gün kyýamatda senden soraljak kakys adam kafyrmy musulmanmy diýip. Sen gelip bu sada Allahyň goýan gazysda ki millete hukm eder ýanak bu kafir bu musulman diýip. Ýadan dabbetul arzda. Dabbetul arzda kyýamatyň bar ýanyna geljek. O taýyn etjek bu adam musulman bu adam kafir diýip. Sen dabbetul arzda dä. Nä forum olsam bir adam jöret etmeli gelip birine kafir birine musulman diýmeklige. Bu bir jahalatlaryň biri. Peygamber Aleyhissalatu vesselam aýtýar, Men ummatymyň iň gowy wagty men öz wagtym, sahabalarymyň wagty. Ondan soňra sahabalary görüpdi musulman geçen adamlaryň wagty. Ondan soňra sahabalary görenleri görüpdi musulman geçen adamlaryň wagty. Ondan soňra fitne ýaýrajakdyr, ýalan ýaýrajakdyr, her wagtyra adamyň ýerine düşüp bolmar. Şu üç zaman näp geçen adamlaryň ýerine düşüň. Üç zamanda kim geçipdir? Biziň dört däne ymamymyz geçipdir. Ymamy Agzam Ebu Hanife. Ymamy Agzam Ebu Hanife biziň mezhep başymyz. Ondan soňram Ymamy Şafii. Ymamy Agzamyň wagtynda elbetde Ymam Malik bar, Medinede Ymamy Darul Hijret diýip aýdylýar. Medinede geçen imam Maliki mezhebiň başlygy. Ondan soňra imam Şafii geldi. Imam Şafii Şafii mezhebiň başlygy, imam Ahmed Hanbal geldi. O da Hanbali mezhebiň başlygy. Şu dört imam, elbetde 12 imam mustaqla ola. 12 dana imamyň mezhepleri ýuwaş-ýuwaş mungaraz bolup bir şu dört mezhep galypdyr şu wagt. Ahli sünnet ol jemaat şu wagt dört mezhep şu mezheplerden başga mezhebi ahli sünnetiň içine salyp bolmaýar. Bes bir Şu iman etigadyň jaýgady şu bolansoň, bes insanyň-da iň ulakan Allahdan dileýän zady şu bolmaly. Bar Hudaýa maňa öý ber, maňa pul ber, maňa näme ber, muny dileseň dile. Ýöne äsli hedef bu bolmaly. Bula saňa bir abzar, bula saňa bir wasile, bula saňa bir maşyn hedefiňe ýetmeden çürim. Sen hedefiň ahyrata ýetmeklik, ahyratda hoşbagt bolmaklyk. Bes bir Yşdyba bardaşda dilamol lä. Men pula hem zat muka diýip, dünýä hem dünýä teleke dä. Dünýä gerek. Sahabala minip durla düýäni, behterin atlary zatlary. Sahabala ýaşap durla öýde. Sahabala ýerişip durla. E bize de haram däbi. Bize de gerek. Ýöne ýan gaýdanym. Ýüregiňde hedefiň faqat şu bolmaly, lä, men her ýoldan bolsa şu puly çykarmaly, her ýoldan bolsa falan öýe ýetmeli, her ýoldan bolsa falan jür öňüme salmaly diýip, şu forum pikir etmeli, lä. Men gelip indi on ýana pikir etsem, haram iýmekligi daýda bir zatça bilmerin. Ki insanyň öýün ýykýan zatda şu haram iýmeklik. Hemmesiniň dogasy eý bar Hudaýa ahyr demde iman nesip ede wer. Şu tutan hak ýolumyzdan bizi gyşartma wer diýip şu doga edilýär. Näme diýip edilýär indi şu doga? Beter gyzgyn bolsa gapyny açaň muny. Şu doga edilýäni nämeden sürüň? Bir möhüm mesele Hazreti Mevlana Jalalettin Rumi Fihi Mafih diýen kitabynda bir dastan aýtýar. Bir wagt diýe bir sofa adam bamyşdyk. Näçe ýyllap ibadat edip gezipdir? 30 ýyl, 40 ýyl hulasa ibadat edip gezipdir. 30 ýyl, 40 ýyl ibadat edipdi, hiç derejesi artanok. Ýene öňki duran ýerine du. Ondan sorapdyr ibar Hudaýa näzire bolýa bi? Men 30 ýyl bäri, 40 ýyl bäri şeýdip ibadat edip, hiç bir Derejäm artanok, öňki-öňki men duran ýerimde dur. Ondan şu diwardan bir ses çykypdyr. Eý falan sofy sakgalyň syr sen diýipdir oňa. Sakgalyň syr diýipdir, derejäň artar diýipdir. A sakgal pygamberiň sünneti. Nä diýip syr bolmaly? Bu bir gürrüňi bar muň. Muň bir gürrüňi bar. Näme? Ol adam Eý, men ýanak takwa adam bamy? Men ýanak takgally adam bamy? Öňünden bir jowan çyksa saklanyp ýörýän bolsa, oňa-da sen nädip döň, siz zadyny adam musulman saýylyp döňüz, biz bilen deň boljak bolsaňyz, aý, ertäki gün, hatda biri şundagdy diýipdir, ha, bir owliýa, owliýalyk derejä ýetip barýan adamlaryň biri, häzir owliýa bolanak, owliýalyk derejä ýetip barýan şunýanak bir takwa adamlaryň biri aýdypdyr, eý, şu falanyýa behişde girjek bolsa, Eý, men-ä girjek däl şoňa diýen ýer zady bolupdyr. Ýa Ibar Hudaýam meni palany bilen bir ýere salma görha diýipdir. O günäkär diýip, ony günäkär bilip, ozam hä palany bilen bir ýere girjek dämi sen? Hawa, onda on beheste salypdyr, on jähenneme salyp goýupdyr. Bar bir ýere girmeseň girme diýip. Ha oňa diýe sakgalyň tiýer diýe. Sakgalyňa guwanyp, Gelip milleti özüň ýokary saýyp takwa saýyp ýo bi ýol dä. Biziň ýolumyz bi dä. Yslamyň ýoly bi dä. Yslamyň ýoly sen yhlas. Niýetiňde yhlas bolmaklyk. Geýimselle bolmak şertde. Bir adamyň sakgal sarmagy bolmak şertde. Ynsanyň ýüregindäki niýeti şert. Dogry sakgal goýmaly sünnet. Ýöne o sünnet gelipde seni waha bir haramy murtakep etjek bolsa, o sünneti aýyr sen. Biziň sellelemiziň ýeri ýygnagly. Näme diýip ýygnagly selle? Hemme ýerde görýäňiz selle sallagyldyr ýeri alaka sallaýarlar. Türkmen sahra ulumalary selleren ýygnaýarlar. Näme şuň Şondan üçin o ulamala bir sünneti bitirmeklik näçe adamy dinden çykarmaklyga degmee diýip sünneti aýyryp selläň yzyny ýygnaýala. Şondan üçin biziň ulamalarymyzda şonuň yzyny tutup selläň yzyny ýygnaýala. Pes bir sünneti bitirýän diýip özüňe gabarlyp, gurur, takabbur gelip insanyň bolmaly Halkdaky merizçilikle gelip adam on ýana gumrah bolamyl. Şunu öwretdi size bir Bir wagt namaz okyman behişde girelle de bar, 60 ýyl namaz okyp jahanneme girelle de bar. Bes muňa bir etibar ýok. Sen gelip özüňe guwanyp bilmeýän Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir adam ibadetim ma diýip ibadeti bilen behişde girip bilmez diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ibadeti bilen behişde girip bilmez. Ya Resulullah sen de şeýlemi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aňyrda takwa adam many. Peygamber Aleyhisselam'dan aňyrda bir derejeli adam mam, sylagly adam mam. Peygamber Aleyhisselam men de girip bilmerin diýä. Allahu tebaraka ve taala öz fazlyny, rahmetini salmasa men de girip bilmerin diýip Peygamber Aleyhisselam. Men etýän ibadetim Allah'ın beren nygmatynyň müňden birine de degmeýär. Sen her saniýe ýetmän alyp duran demiň hesap et. Şoň mukabelini şükür etjek bolsaň, sen faqat kullu 60-70 ýyl ibadetiň hemmesini berseň de oňa ýetmeýär. Sen indi gelip, altmyş ýyl men namaz okydym diýip, hülli behişte eýe bolup bilmeýäň. Etmeli. Indi beýdip-de men, aý, ybadat edeň peýdasy ýok bolsa, onda ýatybermeli-le diýdimeli-le. Etmeli, Allahyň buýrugyny ýerine ýetirmeden çürim. Sen ýöne men ybadatim bilen geçip bilerin diýmeli-le. Ibn Ataullah Eskenderi diýen bir ulukan aryflaryň biri, owliýalaryň biri geçýär Müsürde bir wagt. Şu aýtýar. Bir adam eger ibadetin köpeldende, namazyn köpeldende, Hudaýa umydy köpelse, ibadeti azalanda, namazyn okyp bilmedik wagtda Hudaýdan umydy kemelse, onda ol adam ibadetine daýanýan adam. O Hudaýyň rahmatyna daýanýan adam däl diýýär. Indi fakat biz iman getirdik, iman getirdik diýdi, tamam boldy. Indi hiç bir imtihan zat ýok, bu adam indi musulman tamam dogruja geçip gidibermeliň kadyýen behişde. Ýok, o kafir adama, o belli kulli hesaby ýok oň. Hesap kitaby ýok. Ola dogruja jehenneme gitdi. Oň bir gurruňy ýok. Oň bir otada bir tepsere, zat hiç zat ýok oňa. Musulman bolaňda soňram indi täze sen hesap kitaba gelýäň. Musulman boldum hesap kitap ýokmy kazy mella? Musulman boldum täze hesap kitaba gelýäň sen. Täze imtihan edilýäň indi. Ne kadar şu imanyň üstünde paýbent sen, ne kadar sabit sen imanyň üstünde. Men imanym ma diýen. E, entek bir ýerde sen garypçylyk berjek bolsa, entek bir ýerde peýdadan galjak bolsaň, Entek bir ýerde häki bendehudaň kyýanak iki azançy, ikisi mydam biri-birine jepleşip dören azan çekip, bulaň biri bir gün ýagyn ýagypdy, şonda bar ýakaý, ondan öwünçä baraýyn diýip, pahyr ýörtüp barýa, azandan çüriň, e, sogaby milli olada. Öne barýan ýerine taýyp ýykylypdyr. Aý, taýyp ýykylanda, aý, indi azanyny gerekkä, zatda gerekkä, menä gitjekkä, aý, falany çeker diýip, şondan ýüzüne bolup gaýtýa. Bir sana imtihan, Biz a iň bärkisi bi Allah Taala bir bendämi söýsem dert bererin diýär. Söýsem dert bererin diýär. Näme diýip dert berýär? Derejäňi artdyrmadan çürýän. Beheşt diýende birji tabaga däl ki hem köp. Beheşt diýende sekiz tabaga. Sen niçe Allah Taala söýdügiňçe sana dert berýär, tabagalardan defa çykarýar seni. A iň depek tabagadan jaý berjek bolýar sana. Sen şondan üçin hem Allahyň imtihanlaryna boýun egmeli, şondan üçin hem şoňa razy bolmaly Allahyň saňa ýazan zadyna. Iblis Iblisden aňyrda alym ýok. Iblis diýende şeýtanlaryň başlygy. Iblisden aňyrda alym ýok. Allah Taala'ň tamam ferişdeleri, dört tane mukarrab ferişde, Hazreti Jibril, Täwessül inkar etdi diýýär. Näme diýip täwessül inkar etdi diýýär. Şo Allah Taala buyurdy iblis, ey iblis, adama secde et maňa ýakyldajak bolsaň. Adamy boýunyň maňa ýakyldajak bolsaň, men söýen bendäme owliýalamy boýunyň eger maňa ýakyldajak bolsaň, sen şeýtdir ýakyllan diýdi, o inkar etdi. Men özüm çykary bolmaly diýdi, on ýanak bolsa diýdi. Men derejäm ondan uly. Hoja Ahmet Ýasawyň Aýdan ýörük Magtymguly Işan aýtýar Hoja Ahmet Ýasawy ýüz sopusy bilen derýaň ýüzünden geçdi diýe ýörüp ýüz bileninji sopyň yzyndan iblis ýetýär. Näme näzire geçipdir ola? Hoja Ahmet Ýasawy aýdypdyr Ady Ahmet. Men Ahad diýen siz Ahmet diýiň diýipdir sofraryna. Maňa tebessür ediň geçerik diýipdir hemmämiz. Ahyrky sopyň yzyndan iblis ýetýär sen näme şondan kim? Sen Ahad diýse diýen näme Ahmet diýiň? Ahad diýe çümýesi o. Pes doly inkar edipdir, kafir bolupdyr. Pes doly inkar edipdir, suwa çümüpdir. Pes bula häleki zat däl. Eblis şuň üstünde betbagt bolýar. Bersisa diýen bir abyt geçýär. Inshallah biziň jarýanymyz Bersisan jarýany dastany. Belametni Baura diýen bir şahsyýet geçýär. Hazreti Musaň Gawmy Jepbaryny leşger çeken wagtynda şonda geçen belam ötün bawura. O-da betbagt bolup geçýär. Näçe ýüz ýyllap ybadat eden adam. Şu ittifakly şulaň hemmesine düşüpdir. Biz häzir ömrümiz häzir olaň ömrüniň ondan bir şerri ýok. Hekaýat edipdir, bildiripdir, ýazyla Mähri biz bilemizak olardan. Ýüz müňlerçe nälik adamla geçipdir şunýa betbagt bolup. Indura meşhur gerdanit elah. Allah ýöne şu ikisin märuf etdi goýdy atlaryny getirip, Take başand indo berbagi gowa. Take näme? Beýlekilere bula bir şahit bolsun, nişana bolsun diýip Allah Taala goýýar. Indo duz azyk berdary bolan. O bir patyşa Beýlekiler gorkuzaýyn diýende, şäheriň daşynda, derwezäň agzynda bir nefer gysdyrýa goýýar, atýa goýýar. Beýlekiler şony görüp, aý, agybatyň şu boljak bolmaly diýip, olar gorkup gelip ondan. Allah Tagala bir ikisini dardan atdy. O beýik dardan bir ikisini atdy, millete märup meşhur etdi. Werne ender gahir bes duzdan budan. Ýogsam kan ogurla baki Allah Taala ataýyn diýse hem Kur'anyň adyny getiräm olar. Şu ikisini ýöne dozda iman bular getiripdir. Garşysan dastany şu. Bir ajyp dastan, heýwara bir heýran galmaly jarýan. Bir insan şunu bilenden soňra Allaha güni ýüzläp ýalbaryp gezmeli, eý bar Hudaýa, bizi şu imandan sowma gör, aýyrma gör. Şeýtanyň bir zirakany bir nakşalary bar. Şolary açyklap aýdyp berýär bize. Sen öz ýüzüne düşürip jähenneme salda şoňa-da hoş diýýär şeýtan. Ýani şondan çürin nahşa çek diýýär şeýtan. Ben Israil'den arasynda bir adet geçýär. Adet diýeni faqat Hudaýa ibadat edýän adam aýdylýar. Bir adet geçýär. 40 ýyllap 40 ýyl E, taýfala fergala bar ynsanlaryň arasynda. Şunda-da şoň ýana gynyň-da ähmeri bar, äswedi bar, ondan soňra äbiýazy bar, ondan soňra e, efriti bar. Än wagtdan taýfalary bar jyllaňda. Indi jyllaň arasynda bir äbiýaz diýen bir jyn bar. Şu wagt görýänleriňiz bir adam falan ýerde aý maňa paý berildi diýýär. Maňa diýe Allah'ın tarafyndan pay berildi diýe. Men diýe Ha indi doga etgen, tebipçilik etgen, şifa berýän, näme etgen, niye şu paý berýän adamlara şu abyýaz paý berýär. Onu Allah paý beren hak, abyýaz paý berýär oňa. Şu gurrunda şu abyýazyň gurruny, Bersisa bilen şu abyýazyň arasynda bir gurrun geçýär. O-da näzire. Şeýtan leşgerlerini üýşürýär. Pygamber Aleyhisselam diýip yşara etýär şuňa. Şeýtanyň suwuň üstünde bir tagty bar diýýär. Iblis şoň üstünde oturýar. Tamam öz şeýtanlaryny, mämurlaryny üýşürýär diýýär. Falan namaz okaýana garşyn, falan arada tutana garşyn, falan jelesi tefsirde oturana garşyn, falan ahuna garşyn, falan nämä garşyn iý berýär. Galyň şuny azdyryň diýýär. Tamam leşgerlerini üýşürýär şeýtan, iblis. O dinden çykaraýyn diýe, o ondan beter aslan içine syganakmyň. Onda sen durma, basym git. Iberiýe Bersi sag galşyn. Bersi sa bir dagyň içinde bir mäbedi bar. Mäbet diýeni biz hangah diýek, musulmanlaryň arasynda hangah diýip bir zat bar. Hangah diýeni awliýalar özlerinden çürin bir jaý bejerýärler, mesjid hüjre. Şoň içinde sofa terbiýet etýärler. Ol onda arasynda Beni Ysraýyllaryň arasynda Mäbet diýen bir ýer bar, Hudaý ybadat edilýän ýer. Dagyň arasynda bir mäbedi bar, şoň içinde ýaşaýar Bersisa. Hop, Bersisaň ýanyna barýar. Şeýtan iblis zäki jynlaň öz bir hasiýeti bar. Allah tebaraka we taala olara şu tabany beripdir. Her şekilde bolaýyn diýse başarýar. Şu wagt biziň şu jeleselerimiziň içinde dagda adam şekilinde bolup gelip oturaýyn diýse başarýar jynlaň. Tikan jeleselerde zatlarda ittifak düşýesin ýanak gelip oturýarlar öýde bizde. Şeýtanlar da biz ýaly, jynlar da biz ýanak näme? E, olaň hemmesi mukellef. Olar da musulmany we kafiri we ýa meselem mejusi ateşperesti we ýahudi mesihisi we bulaň olaň da arasynda bir fergala bar. Olaň musulmanlary gelip şuny ýanak hatda namaz jemaatlarda şereket etýärler. Ýa şuny ýanak meselem klaslardan istifade etmek üçin gelýän wagtlary bolýar. Hop, indi ýaňky Abiýaz şekilini öwez etdi. Bir pukara, bir adet, bir hoş sima adamyň şekilinde bolup geldi. Abiýazyň özi-de küllen bir ak sakgal, ak egin-baş bilen görülýär, her kime görülse. Ýaňky paýberlilerden näde sorasaň, näzir adam saňa geldi diýseň, o-da şeý diýer. Ozam, näme diýip sen azdyň diýseň, men azamaky diýer ola. Näme diýip şon Abiýaz diýeniň Gylygyşy, ebiýadyň küllen öz gylygy, radyşy, raweşi, bir ynsanyň başyna düşjek bolanda howlukmaýar. Hatda on bäş ýyl, ýigrimi ýyl howlukmaýar. Näme etýär? Awwel gelýär, saňa namaz oky diýýär, arada tut diýýär. Seni ibadet etdirýär. Hudaýa ýakynla diýýär, şeýtde diýýär. Howja ynam geçirtýär saňa. Indi sen muňa ynamy geçirdiňmi? Saňa diýýär, falan iş et diýýär. Onda sen näme bir dogry däki diýende, Saňa diýen men 15 ýyllap şu aýşyn dogry däl zat buýurdymmy saňa diýä. Ynamyň meşde indi sen näme diýse ynanýaň bolsam. Ýaňky Abiýel Bersisaň ýanyna gitjek bolanda mäbediň agzynda durýa. Bersisa salmaýa mäbedine. Näme gerek saňa diýä. Onda men sen ýanyňa towaflyk etmä geldim. Senden ýol öwrenmä geldim. Sen ýanyňda ibadet etmä geldim diýä ýaňky Abiýel. Onda Bersisa ýok bolmar diýä. Bersisa Kyrk günläp namaz okaýar. Ystrahat etmäni kyrk günläp namaz okaýar Bersisa. Ýaňky Abýazda kyrk günläp şundan galman o-da namaz okaýar şon bilen. O mäbediň içinde bir mäbediň daşynda. Kyrk gün namaz okaýar, kyrk gün namaz okaýandan soňra Gaýa Bersisaň ýanyna aýyp, oý, sen ne öwüp böle millet, men mundan daýawrakmyka diýdim, sen häzir hiç zat başaran ak ibadet. Men kimiň ýanyna gelipdirin, Ybadyt öwün men öçüreyim diýip şeý diýip aýtýany Äbýaz. Bir nagşasy. Şuna meňzeş bir jarýan bir paranteziň içinde Hazreti Şeyh Abdul Kadir Geýlani Gawsy Agzam bir gün öýüne ybadyt edip durka iblis gelýär. Iblis gelýär öýüniň guşesinde bir häki haly ýaz nur diýşi ýana bir nuruň üstünde oturyp gelýär iblis. Nuruň üstünde oturyp gelýär, eý Abdul Kadir turun ne? Saňa namaz gerekkä, araza gerekkä, senden teklip göterildi, tamam boldy. Indi sen hiç zat edip görme, geziber Hudaýyň söýen bendesi sen diýdi. Şonda Şeyh Abdülkadir Geýlani Ulukan Awliýa o aýtdy, şu ümmetin pygamberi bolan pygamber aleyhissalatu vesselam ahyr demine çenli namaz göterilmedi. Arada göterilmedi, menden näzire göterilmeli. Olam iblis aýtdy, ey Abdülkadir, bir şekest diýdin, ýene bir nagşasy bar. Ey Abdülkadir, Seni ylmyň nejat berdi-ha diýdi. Hem magrur, mutakabbir etjek bolýar özi ýanak. Mende ylym ýok, Allahyň fazly nejat berdi meni. Sen ýok bol, e, e, laýyn diýip şondan howduga berdi diýär. Ýaňky etýän şu. Ey, bir sisa, sana men abyt adam mı kadi etdim? Evulşunu göremde, hey, ora bir dayav adam mı kadi edim? Ey, sen hiç müştün ki. Ony bir takabbura gurura mindirjek bolýar. Indi mundan beýläk etýän ibadeti şeýtana sabyt etmän şirin etdi, ihlas bilen etmi o ibadeti. Ştada zaýlaýa ony. Ştada oň niýetini kullen zaýlaýa we berýä. Şonda näçe günläp bersisa arada tutýar indi. Indi bu arada we oňki arada ýanyk dä. Şonda bu arada ýanky abiýada sabyt etmeden şirin, ýanky jedele düşen sen bi Yhlas bilen halys Hudaý üçin näbi arada. Arada tutýar şeýtan arada tutýar bilen. Bir ýyllap arada tutýar şeýtdir. Bir ýyllap arada tutýar soram, aý bersi sa sen diýe. Başarmajaň belli boldy maňa diýe. Men sen ýa durjakka gitjek, başga birini gözlejek. Ýöne sen bir zat öwredeýin men saňa. Senden azat öwrenip bilmedim. Bir zat öwredeýin men saňa. Sen menden hatda gal haýyr gorda gal. Bir näçe kelemeni öwredeýin. Ýaňky paý berme ha şe. Ýaňkylara şeýle paý berilýär ha. Bir näçe kelemäni öwredeýin. Şu kelemäni her merize okaýsaň şeýle gowy bolar şu. Sen şu kelemeleri ýadyňda sakla. Onda näme? Gulagyna aýt ýörsün öwretdi git ýöne. Häzir muň nagşasy ahyra ýetenok. Nagşasynyň edamasy barmy? Bu bir pislemini häzir amada edip dur nagşadan çürýän. Gitdi şähere. Şäheriň içinde Bir adamy sarga salýa, sarga gereftar etýä. Özi dükdür şekilde bolýa. Gelýä muny maýyn etýä, gowaltýa. Ýene birini şeýtýä, ýene muny gowaltýa. Ýene bir üç nefer şeýtdi gowaltýa. Indi millet Abi her wara aňyr başy ýeten bir tebip dükdür bolmaly diýip muňa ynanýarlar. Hop, ozan indi Gürrüň şu taýdan başlaýar. Abyýaz gelýär, padyşahyň ýakyn garyndaşlaryndan bir gyzy sarga salýar, teşennuja salýar, meriz etýär muny. Ozan millet ýankyň ýanyna gelýärler, indi doktor-da bi, tebip bi, ýanyna gelýärler, eý falan tebip, sen gel indi muny derman et diýär. Ozan bu görýär, ýok diýär, menden güýçli diýär. Bi meň işim däl diýär. Ýöne men size bir tebibi öwredeýin, o ustadym diýýär, siz şoň ýanyna baryň, şo gowy boldar şony. Ozam kim o? E şu dagyň içinde bir mäbediň içinde Bersisa diýen bir abyt bardyr. Şo heý göre tebipdir, şoň ýanyna erteňiz eýýäm gowy bolar diýip, Bersisaň ýanyna iberýär muny. Bula eltgele Bersisa e, Bani Israillaryň arasynda Mesihiliň içinde öýlenmekligi haram etdiler özlerine, munyanyk mäbede gidip ibadet etmä durarlarynda. Ýok başarjakka. Oky başarmaýan hulada şeýtdirip şeýtdirip ahyr diýe bärsisa e bärsisa diýe bir gyz oglan ýekeş dady ýaty haş diýe. Birden bir teleke adam geler bir zat bolar diýe sen muny oky basym akitille muny. Onda bärsisa ahyr hem muny onda men okyaýyn diýip ondan barýa. Oguraýa gitýä. Taşanmyş tutanda bir adam öz ygtyýaryndan çykýa. Öz ygtyýaryndan çykýar. Ýaňky şeýtan gelýär, bu gyzy teşennuja salýar. Teşennuja salanda bu gyz öz ygtyýaryndan çykdy, egin başy çykýar bu gyzyň. Egin başyny çykarýar. Barsisa diýen adam egin başly gyz görenak şu wagta çenli näçe ýylyň içinde. Indi o egin başsyz ýalaňaç gyz. Ýalaňaç gyz görüpdir. Şu wagta çenli gören zady da Ýüreginde ot ýanma durýar. Özüni kontrol edip bilmeýär, gyz bilen zina etýär. Narsisa 40 ýyllap Hudaýy ibadat eden adam, hiç mäbedinden çykmadyk, şeýtan muňa nufuz edip bilmedik, gyza zina etýär. Bir syry bilen razy bolmaýar şeýtan, üç syry zina etdirýär şoň bilen. Ondan soňram oglan galýar bu gyzla. Oglan galýa. Ondan soňram Şeýtan ýaňky Bersisaň ýanyna gelýä. Eý Bersisa, bu näme işdi sen etdiň? Öletdir o tiha. Ýene seni häki bäzi ýoldaşlar bardyr. Akit ýeseni bir ýere bir günäden çürim, bir telek işden çürim. Ozam seni ýene bir ýerde gir etseňizde, ozam seni käýmä durýar. Näme beýtdiň sen diýen? Men sana beýt diýdimmi beýle diýen? Algyly bolýa senden. O-da şon ýanak. Ony käýimädir, eý, Bäşija, nämde etdiň sen muny? Sen bir abyt adam, ýagşy adamdyň, milletiň arasynda tanylýan adam sen. Senden gaýytdy-da bu iş. O şonda Bäşija näme etjegini bilmän gyzarylyp dur. Ozan men diýe saňa öwredeýin ýoluny ýöne. Sen öz abraýyňda gitmesin, a saňa meňzeş indi o ahulla falan etdi-de diýilmesin. Selam ahulla Bir ahunda bir günah edasa, ahulla falan etti diýilýär-de. Ahulla falan etti diýilamasyn. Ondan sen bu gyzy öldür, o içindäki oglany öldür, akde bir ýerde göm muny. Men sana falan ýerde aýdaýyn, ak çöýdüs dagdyran arasynda göm, hiç kimde görmez, tapmar muny, şeýle sen nizat taparyn. Türkmen aýtdy, gan göwerme diýýär ýöne. Türkmeniň dilinde bir mesel bolup galypdyr, gan göwerme hiç wagtda bir adam. 10 ýyllap sen gaçda gel, ahyr bir gün gire düşýär. Ýaňky Bersisa muň diýenini etdi, öldürýä äkitdi gömýä. Şeýtan öz gyzyň üç däne erkek dogany barmyşdyk. Kiçi erkek doganynyň diýişine girýä, uly, ortaky üçüsiniň-de diýişine girýä, siziň aýal doganyňyz falan ýerde gömüldi diýä. Öldürildi, gömüldi diýä. Bilen diýişlerine girýä. Erti doganlar turýarlar, Biri birine taryp etýär, aý bizä şu diýişi gördük, hemmesi görse, üçüsi bir diýiş görüpdir. Aý ýöne ynanmaýarlar, Bersisa şu iş etjekmi? Bersisa bir tanlan adam. Hemme kişi oň ady bilen gatam içýär, Bersisa etjek işde ynanmaýarlar. Ýene bir ýüzi ýene şu diýişi görýärler. Üç ýüzi diýişi görýärler, ynanýarlar. Ahyr gitýärler Bersisa, ýany Bersisa, han biziň aýal doganymyz. Allanan adamla. Siziň aýal doganyňyza falan ýerde gömgül ýaty, ýer äkideýin öm kök edeýin. Äkit ýoň gömen ýerin kök edýä, bula çykar ýele gör ýele berçisa öldüripdir. Oglan nawa gapdalynda zenat edipdir mum bilen. Mum her göre narahat bol ýele patyşa şikaýat ber ýele ýakyn garyndaşlar patyşadan. Patyşa şikaýat ber ýele Patyşa barýanny serwallaryny iberýär Bersisan gapysyna. Serwalla Bersisany tutup alyp gaýtmaň. Bir zyndanyny maşyna salyp alyp gaýtsyň ýaly tutup alyp gaýtmaň. Bersisany elinden, boýundan zynjyr geçiriň, milletiň arasyndan süýrüdäň Allaň aýdyň. Hemme kişi görsün bolan agybetyny. Şondan getirýele muny. Getirýeli Persisa milletiň arasyndan şeýle bolup gelýär. Gygyrýar, eý millet, men falança ýyl Hudaýy ibadat eden adam. Men şuň ýaly günähim orta köp boljakmy? Men bu günäh etjek adam dä, hiç kim ynanmaýar. Şon hemmesi gördi, nişanala ba, şawahatla ba. Kökezde oň eden işini. Patyşa aýtdy, men edam ediň. Edam ediň diýip hokmy berilende ýene ýaňky gelýär ýanyna. Eý Bersisa men tanydyňmy diýýär. Bersisa ýok tanaýmak. Men häki seň ýanyň ibadete öwrenjek diýip gelen ha. Şu kelemeleri men saňa öwredendirin ha. Şu gyzy men saňa iberdendirin ha. Şu gyzy men saňa öldür diýendirin ha. Şu gyzy men göm diýendirin, olara-da men habar berendirin ha diýýär. Garsysa aýtýaýyn, içiň ýansyn diýen ýaly. Ha, indi sen ýöne şu wezziýetden nejat tapjakmy? Ahyr demiňde kafir bol, ahyr demiňde betbagt bolup ölmekden, milletiň gözünde kiçelip ölmekden nejat tapjakmy? Hawa, nejat tapjak. Näme deýin? Birje maňa sežde da diýýär. Bir sežde et, men seni nejat bereýin diýýär. Adamyň şekilinde. Garsysa sežde et diýýär. Patyşa aýtdy, Kapyl boldy kesin kellesin diýe şo ýerde. Imansyz dünýäden geçdi Bersisa diýen adam. Indi Bersisaň dastany her kim bir jüre tarif etdi. Öne biziň tafsirlerde görenimiz şeýle boldy. Bersisa sünýanok bir adam. Allah ve Tebarek ve Teala sonun çirim aytti. Ya yuhallazine amenu la tettebi'u hutuvatis şeytan. Ey iman getiren adamla Şeýtanyň adymlarynyň, gadamlarynyň yzyna düşmäň. Şeýtanyň ýa gadamlarynyň yzyna düşseňiz, şun ýanak bir razyýet başyňyza gelýändir. Şeýtan sizi waswasa etýändir. Şeýtan sizi waswasa etýändir diýip, Allah Teala Teala bize şeý diýip aýtýar. Gurruňy uzaltmaýyn. Eterde Kän mistik gürrüň. Gowmy? Indi ýöne netijesi şu. Gürrüň netijesi şu. Ahyr alýan netijesi. Şeytanyň adamlaryny bir göreýliň, belki sabir näme iş etdi. Pärsi sa bilen eden işlerini bir göreliň, gadamba gadam Allah diýe peri jynyň şeýtanyň gadamlarynyň yzyna düşmäň diýe näme diýjek bolýa bize? Azzel eden işi Pärsi sa bilen kul ibadatlaryny hiç etdi. Bir nokta goýdy, şondan bilen hiç etdi. O Pärsi sa ondan bile ibadatyny on bilen jedele galyp etdi. Ihlas bilen etmedi. Pagat Hudaý üçin diýip etmedi ybadatlaryny. Ondan soňram pagat bir ýalaňaç gyzy gözledi. Bir gyzy ýalaňaç bolupdyr, şony gözledi. Nagadar biz hyýawanlarda şuny ýaly gelip gören gyzlary gözleýek. Nagadar gözlemizin öňüne geçmeýek. Hatda biri gelip şu iş etme diýende, aý göz derýadyr, göz derýa. Derýa ýanak göz ýöne Musulman gyzlara aýt, özlerini zenadan saklasylla gözlerini ýumsylla namähremden. O ýalaňaç gezdi diýip seň gözlemä hakyň ýok. Ýa sen ýalaňaç gezdiň diýip oň gözlemä haky ýok. Bi adylana bir goýlan kanun. Awwelki gadam şi. Seni ýalaňaç gyzlary gözletýä. Ýalaňaç gyzlary gözläňde soňra sen ruhuňda bir zäf döreýä. Ruhuňda bir ot, bir kembut döreýä. Şoň üsti bilen kän adamlar ýa zina garşy iňitýär, ýa hoderzaýa garşy iňitýär, ýa şuňa meňzeş betbagtylyklara garşy iňitýär. Bi ynsanlary äwvelki gadamçy ynsany bir ýalaňaç gyzlary şondan üçin Peygamber sallallahu aýtýar, zenanada şeýtanyň duzaklarydyr diýýär. Zenada gözleseň seni gumrah eder habardar bolmaly. Ondan soňra hem zina etdi. Garşy saň eden işi zina etdi. Zina Hudaý saklasyn jamämizde beter kän. Zina diýeni fakat bir nefere pul berip zina etmeklik däl. Zina diýeni bir oglalla we Hudaý saklasyn şu wagt biziň jamämizde şolara bir fatwa berip gelipdi, şolary bir ýoluna açyp goýan adamlar da tapylypdyr. Üç talak beripdir ýene ýaşap be şon bilen. Üç talak berende soňra Hanefi mezhebiň fıkhına göre haram boldy. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hadisi var. Aýy Kuranma, bir zenana üç talak berlenden soňram, o zenana başga äre barypda, äwwel mundan ykdat çekmeli, haýz görýän bolsa üç haýz, haýz görmeýän bolsa üç aý geçirmeli, üç aý geçirip başga adama barmaly, başga adam eger muny talak berada, ondan soňram şert-de etmelä, şert etmeklik, äý sen ahunjan gel maňa zenanamy halalladaber diýip aýtmak mekruhy-tahrimdir biziň mezhebimizde. Peygamber Aleyhissalatu vesselam mel'un diye ol adamlara. Lanete gereftar bolan diýip aýtdy. Bir adam tahlil etdi. Şondan çürim. Ondan haberdar bolmaly. Üç tala berdimi? Ittet çekmeli, başga adamy ara barmaly, başga adamy baranda, ol adam talak berata, ondan soňra ýene 3 aýlap ittet çekmeli, ondan soňra ärini gelip bilýär. Eger äriniň ýüregi çekip indi alyp bilse. Şerigatça ýüregi çekip alyp bilmeýä, şoňa pikir eder, Hä şu üç talak bermeklikden çekiner diýip şondan çürim şu kanuny goýýa şo. Bes zina diýeni fakat o dä zina diýeni şu. Üç talak beripdir, ýa talagyny beripdir, rejai talak da berse, ýedi bilen bir rejat bilen işi ýok, gat bilen işi ýok. Ýa gatam içse men zan anamyň ýanyna barmaryn diýe. Ýa şuna men zahar et diýe. Hem men zan anam aý zan anasyndan Öz mähremleriniň gözlemekligi haram bolan ýerine meňzetse, şunda-da zenasy haram bolýar özüne. Şu zatlara heýwere dykgat etmeli, biziň jamiamyzda kän bir ähmiýet berilmeýär zena şula. Şondan üçin hem Peygamber Aleyhisselam aýtdy, ahyr zaman golaýlanda waladuz zina köpeler diýýär. Waladuz zinany şu zatda köpeltýär. Biz talaga zada ähmiýet bermesek, şu zatda zinany köpeltýär aramyzda. Ondan soňra adam öldürdi. Narsisa yzyndan adam öldürdi. Adam öldürmek diýeni adam öldürmek de günah kebire. Bir adamy şahsyýetini öldürmek de günah. Bir insanyň şahsyýetini öldürmek, şahsyýetini defelemek, bir adamyň erkekligini defelemeklik o da günah. Tahkir etmeklik insanlary. Ynsanlary Allahyň bermedik zadynyň üstünde tahkyr etmek, bula-da günä. Bir adamyň şahsyýetini hurt etmek, bir adamy kiçeltmek, bir adamy jemaatyň ortasynda oňa haýsy falany sen maňa nädip durýaň diýmeklik, bula-da günä. Ynsanlaryň fakat janyny almak dä, ynsanlaryň şahsyýetini almaklyk dagda ulakan günä. Şeýtan bizi murtakew etdi bu günälere. Ynsan özüne mutakabbir bolýar, öz bolup durşuna magrur bolýar, beýlekileri özünden pes saýýar. Şondan üçin hem ynsanlar kiçeltdi, şahsyýet döwmeklikde ýene ynsan öldürmek ýanykdyr. Egerçe şerigatda günah kebire diýilmese-de, adat we ahlakda yslamyň söýen zadyndan däbide. Ondan soňra Persisa geldi, ýalan allady. Oň doganlaryny allady, men öldüremak diýdi. Aldanmaklyk nagadar olakan günä. Geljek muamilamizde e, faktor geljek, äki ýara göz elimiz bilen ýazýak, faktor kok edýek oňa. E, men şu gymmat bilen aldym. Esasy bir sudum, peýdam ýok. Ýa gelýär, walla men falança gymaty aldym diýýär. Ekserinde dellalyň arasynda köpelip durşy. Walla men falança aldym diýýär, walla diýýär men Bu malym näzire mal diýe bu diýe. Maşynymyň reňgi de ýok diýe. Maşyny şasyny gyjaryp gidipdir. Reňgi ýok maşynymyň diýe. Reňgi ýanak diýe. E doktoryň maşyny myşdyk diýe. O peýkam bar ha maşyn. Doktoryň bilen peýkam, doktor peýkam bar mı diýen beýle. Doktorlar dep uzdan merde maşyn bilen akwat bilen jamämizde. Bu zatla alla satmaklyk garar. Garar bolanda muameleň de fasit, ondan iýen zadyň da haram, Hudaýyň da olkan duşmany sen. Ýalan allaýan adam Hudaýyň duşmany, pes, allamaklyk da ýaňky şeýtanyň gadamlarynyň biri. Ondan soňra Bersisany ybadatini magrur etdi. Ibadete magrur bolmak diýeni ýaňky awwelinde aýtdyk. Bir adam gelýär, sakgal goýýar, Ene sakgalym bar, sakgalsyzlar masgara etýär. Özi gelýär bäş wagt namazyna gelýär, gowy geleniň. Ýöne näme diýip bir jowan näçe wagtlap gelmän indi gelenini ol masgara edip kowup goýberýäň sen. Sen-de bu gün adam bolduňmy diýip. Asly hutaly gelende kowup goýberýäň. Bi hedef bi islamyň ruhy dä. Islam bir wagtda aýy Kur'an muallafeti kulup diýen bir gaýda kanuny bar bu wagt men sohbet biziň aramyzda. Muallafeti kulup diýeni hatda Peygamber islam öz zamanynda kafirlere zekatdan beripdir. Biz bu wagt aýtsak musulman ne bolsa namaz okyp zekat bermeli diýip. Kafire zekat beren wagty bolupdyr Peygamber islam Şu jowallary yslama jelp etmeden çürin. Hazir jowallary yslama jelp etmeden üçin pul beren wagty bolupdyr Peygamber sallam. Hemaýat edipdir olary. Biz öz musulman jowanymyz mesjide gelende ony kaçyr ýok goýýar, gowy ýok goýýar. Ýa bir oglanjyk gelip de şun ýanyk bir jerese şeref etjek bolsa, haýt oglan aňyrda dur diýip on kowup goýýar. Indi kirap gelmer ýanyk etjek. Oglan otursyn öwrensin jereselere. Jowan oglan goý aslyn kuta gelsin. Aňsat bolupdyr kafir bolmak. Näjüre? Bir kefe aýtdy, imany bilen ters, etigady bilen ters. Kefe aýtdyň, tamam bol, dinden çykdyň. Aýtmaly kep agzyňdan çykdy. Bir danyşmendiň, sen diniň bilen ters bolan aýdan kepini, owadan kepini ýüregiň bilen ynandyň, tamam sen dinden çykardy be. Şu zatlara dikkat etmeli. Biziň jamiamyzda kan ähmiýet berilmeýär. Harama halal diýlipdi, halala haram diýlipdi. Haramy iýme diýmäýin. Ha iýme diýmeli şeriat iýme diýe. Iýme diýmäýin. Ýöne şony haram dä diýjek bolma. Kän adamlar ba näýtsin öňki Trik çek geldi, şerebi wagtda şu wagtkalara. Näme diýip? Ola bir jawan gelip ýanyma oturanda, "Eý jawan, men wezýetim gözde, men şöyle bolandan sen çek mahasyny" diýerdiler. Özleri çekeripdirler, boýun alyp çekeripdirler haramlygyny, günätigini. Eý, biz-ä gereftar bolduk, mubtela bolduk diýerdiler. Bu wagtky-la çekenleri çekenler şony halal diýjek bolýarlar. Üstünden barmaýarlar şoň haram diýende. Sen haram diýseň, gitdi bir çala mollaň ýanyna şu halal diýip, şoň kepine gulak asýar. E, agully zat bilen aký diýýär, sen bilýäň hemme zat diýýär oňa. Näme o Akully oň isleýän zadyny aýdanok. Isleýän zadym aýtmak diýip gidip başga bir adamdan a o fetwa berse hamala Hudaýyň ýanynda halal boljak ýanak şeýtdirip özüni towjih etdirdi-de Hudaý saklasyn günähi hemme adam günäkär ýöne günähiňi halal etjek bolmaly halal saýmaly ony. Persistan şularyň hemmesine gerefdar bolan birje zatdan çüri gitdi. Mäbediniň gapysyny açdy. Mäbediň gapysyny şeýtana açdy, şeýtan girdi, tamam boldy. Ýürekleňiz mäbetleňiz. Allah Taala aýtýar, ýer meni sygdyrmady, göň meni sygdyrmady, men ýöne musulman bendämiň ýüregi meni sygdyrdy diýýär. Musulmanyň ýüregi Allahyň jaýgasy. Bir musulmanyň ýüregini döwseň Allahyň arşyny döwen ýanak. Bir musulmanyň ýüregini döwseň Allahyň arşyny döwen ýanak. Şol musulmanyň ýüregi Allahyň jaýgasy. Her bir habardar bolmaly şundan. Bir-de ýaňky ýüregiň Allahyň jaýy bolup duran ýüregiňi indi sen şu wagt zenanaň bir otagda oturan bolsa, zenanaň üstüne namährem salmaşyň ýanak, ýüregiňe-de bir namähremi salamaly däl. Ýüregiňde seň bir olakan mähremiň bar, oňa namährem salamaly däl. Pes, hemmämiz habardar bolmaly, Ebary Hudaýa, Ihdine siratal mustagim diýip, Hemişe Allahdan dilemeli, bizi ýoldan çykarma we ýoldaşy Şeyh Sadi aýtdy bize, "Mahala istadi ki rahi saba, taban raf tuz ber pey Mustafa." Ey Sadi, dogry ýoly gitmeklik faqat pygamberiň yzyndan bolar. Pygamberiň yzyna düşüp gitmeseň, onda sen gumrahyýa garşy giderin diýe. Ahyrky esara berilýän meselem de şu, Şoň bir Eýýuhal Weled diýen bir kitapçasy bar. Bir şägirtleriniň biri bir name iberýär, "Eý ussatym, sen maňa bir nasihat aýt" diýip, şonda nasihat etýär o şägirdini. Şu kitapdan her biri bir däne nasihatyny inşallah size aýdyp berjek. Imam Gazali äwwelki nasihaty şu şu şägirdini Eýýuhal Weled, eý ogul, ussadyna şägirdine aýtýar. Min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ummete. Bir bimany zatlara şu adamyň meşgul bolmaklygydyr. Bimany zatlara, bir dine zada gerek ýok, bir e, bikarlyk, şuna meňzeş guşy bilen kulli zamanyň geçirmeklik, şu zatlara meşgul bolmakdyr. Wa in imra wa in imra'un zahabat sa'atun min umrihi. Eger bir insanyň, bir şahsyň birje lahzasy, ömrüniň birje lahzasy geçse, Görýän Jowan namaz okaýandyr, käde namazyny da geçiriberýändir. Ä haýyr güýçli bolan wagty namaz zadyny okaýar, şer güýjürgände namaz zadyny geçiriberýär. Bu Jowanyň özüne bagly, haýsy birine özi kömeklesse şo galyp bolýandyr. Ä oň haýyry kyrk ýaşdan geçip, haýyr şerine galyp bolmasa, Felýetejehhez ilen-nar. Hudaý saklasyn, ol adam otdan çürim amada bolsun diýip aýtýandyr Pygamber sallam.